Thank you. Mary Elena, you're the answer to a prayer. Mary Elena, can't you see how much I care? To me, your voice is like the echo of a sigh. And when you're near my heart, can't speak about a sigh. Mary Elena, say that we will never part. Marielena, take me to your heart. And love like money's great enough for two. To share this love is really all I ask of you. Före detta målaren Karl Holmberg som debuterade bara för ett år sedan sjunger om Marie-Helena. I år är midjan smal och kjolarna är korta och vida eller smala. Fransmännens förkärlek för broderier blossar upp. Eftersom bilen får stå även i år blir det svårt att gå i den långa aftonklänningen, så den korta kostas på allt mer. Men det största intresset och de revolutionerande linjerna står hattarna för, som i sin fantasifullhet trotsar all beskrivning. De görs i alla möjliga material och i alla möjliga former och de byggs på höjden och bredden och garneras med band, blommor och plymer. I september öppnas på Storängsbotten Stockholms första internationella varumässa, Sankt Eriksmässan. Omkring 250 utställare, av dem 189 svenska, har bokat plats på den 4500 kvadratmeter stora utställningsytan. Mässans motto är Genom krisen för freden. Historiska museet invigs. Det ingår tillsammans med Medelhavsmuseet och Myntkabinettet i Statens historiska museer, ett särskilt ämbetsverk. Den 16 juli invigs Sandöbron, en 1650 meter lång valvbro över Ångermanälven Sandöbron som började byggas 1939 har världens största brospann av betong, 254 meter.